Чашата на спасението пети дел и предпоследен. До следната сабота. Значи, оваа седмица е многу возбудлива. Така да речам, недела дена. Само што завршив со лажните светци за сабота. Наредниот ден, 11 септември, интересен датум, во центарот на Скопје се одржа католичка миса, предводена од латински свештеници, на кои што беа присутни некои дори беа многу смешно опишени, но да не навлегувам таму, бејќи тие се карикатури во целиот свој живот, македонски политичари. Сите до еден од државниот врв, па дури и од така наречената опозиција, која што пет пари не вреди, меѓуто еве се уште викаат опозиција. И јас би сакал да ви кажам само една мисла што ја сподели еден а, пријател ми е на Фейсбук, меѓутоа никојаш го е лично запознаен. И некој православен верник. Тој напиша вакво нешто во неделата. Му благодарам на Господа, што со два силни земјотреса покажа што мисли он за латинската миса во центарот на Скопје и за, оно што е поважното, предавањето на целиот народ и целата држава во рацете на папството. Што беше символизирано на некој начин од, од сите присутни представници на македонската политичка сцена на таа миса. Многу убава мисла според мене. Господ се огласи во неделата. Да, земјотреси како последица на поплави може и се случуваат, така беше, нели, 62, 63, меѓутоа не мораше баш во недела да, да почнат. Сето тоа се совпадна, значи, но само разумните се тие што ќе разберат. А 99% скопјани се, се разбира, разумни колку добитокот во скопските села. Како што вели пророкот Данијел, ниту еден од неразумните нема да разбере. Господ покажа што мисли за папството за прогласувањето лажни светци, за канонизацији, мисии и така натаму. Зашто зборував повеќе мијанта савата. Вечерва би сакал да се позанимаваме со една друга тема, спротивна малку на ова, а тоа е да се позанимаваме со вистинските светци кои што ни требаат во животот и кои се тие. Ведаш да кажам, тоа не се мртви светци. Од мртвите не имаме никаква полза. Тоа се живи светци. Има се, разбира, живи светители и во Божето царство на небесата. Не само Илија, Енох, Моисеј и некои други што ги знаеме. Има и лјадници безимени кои што се вознесува со Христа Не знаеме дури ни колков е нивниот број, иако Елена Вајд го нарекува мноштво. Имаме 24 старешини. Мегуто, јас не, не, нема да зборам за ниту еден од нив, кој што се наоѓа на небото. Мислам на светце кој што се живи и кој што се тука на земјата. Дали имаме потреба од такви во нашиот живот? Што мислите? За да одговориме на ова прашање, верувам дека е битно, ќе отвориме значи, во Јован 13 глава. Стиховите, ќе ги прочитаме стиховите кои што се основни, елементарни за праксата која што ја практикува само адвентистичката црква, обрадот на мијење нозе или обрадот на понизност, Да ги прочитаме уште еднаш овие зборови, бидеќи ќе нема време за тоа конкретно да зборувам следната сабота. Па би сакал образот на понизност да биде опфатен вечерва и на некој начин да представува подготовка во текот на престојната седмица со пост и молитва да се подготвиме за благословот следната сабота. Јован 13 глава. Ке почнеме од почеток. се секјаваме, значи, Исус се вели, а пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот, за да премине од овој свет кај Отецот, и бидеќи ги засака своите во светот, докрај ги засака. И на вечерата, кога гјаволот беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариот за да го предаде, Исус, знаеки дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, Стане од вечерата, ја собраче својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа истори вода во сад за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашен. Рековме зошто го направил ово? Затоа што никој друг не сакал да го направи. Во срцата на другите беше мислата кој од нив е најголем. Но на овој начин Господ сакал да одржи една многу важна лекција. Вечерва ќе сакам да научиме нешто што никогаш досега не било кажано кога се зборува за оваа тема. Барем откако јас сум тука. А може би никогаш порано и пред мене. Значи, ќе научиме нешто ново од оваа случка, од оваа Христова, од овој негов чин, од ова негово дело. Не се кажува ништо во врска со другите ученици, току веднаш, шестиот стих, дојде и кај Симон Петар. Не се ни кажува ни кој бил поред Симон Петар и неколку ученици дотогаш веќе им измил дозе, пред да стигне до Петра, не знаеме, но не е ни толку битно. Но битна е Петровата реакција, која што беше, значи, еден од оценските стихови, што го прочиташе. Цеце го прочита. Дојде и кај Симон Петар, а тој му рече, Господи, ти ли ке ми ги миеш нозете? Што почувствувал Петар за да каже вакво нешто? Длабока недостојност. Дали тоа прв пат Петар да се почувствува вака, кога се среќава со Христа? Се среќавате на почетокот. Во сосем друго место, Галилеја, Генисарецко езеро. Галилејско езеро, се едно, како и да го нарекува. Дојге Исус, Петар и останатите цела ноќ се обидувале да фатат риба, не можеле. Дојга еден Исус, дојга еден столар од Назарет и им вели фрлете мрежата. Уште еднаш од другата страна, од десната страна, се едно и мрежата беше преполна со риби. Петар тогаш првпат сватил, односно Симон, се уште не бил наречен Петар, првпат сватил дека има работа со божествена сила. Првпат сватил дека има работа со некој кој што е свет. Бидеќи сватил дека има работа со божествена сила, има работа со Господ, сватил дека има работа со некој кој што е свет, бидеќи Господ е свет, а тој самиот во светлината на таа светост, во светлината на тоа Господово огледало, се нашол себе си многу нечист, изволкан и се почувствувал длабоко недостоен. Затоа му вели на Христа во таа прва ситуација, во таа прва средба, Господи, Оди си од тука, бидеќи јас сум човек каков? Јас сум човек грешен. Јас сум грешник. Јас не сум достоен. Јас не можам да пребивам во оваа слава. Така мислел Петар. Значи, гадаме дека Петар имал чувство на понизност, имал чувство на недостојност во некои ситуации. Не секогаш, но во некои ситуации. Го обземале такви чувства. Знаеме исто така дека на истата оваа вечера Петр ке рече Господе, сите да се откажат? Јас не. Меѓутоа, истата таа вечера, кога Христос дошол да ги измие неговите нозе, Петар се почувствувал недостоен. Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Како може оно што е Господ, значи, што значи Господар, Доминус, да ја има улогата на слуга, на оно што е роб, оно што е спротивно од Господар. Не само тоа. Мене да ми ги миеш нозете. Тоа била поразителна ситуација за Петар. Исус одговори и му рече, јас што правам сега, ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече, никогаш ти нема да ми ги миеш носете. Не може. Со други збори му забрана. Не може да ми ги миеш носете. Како Господ го предомислил? Веде колку Петр покажува знаци на нагли промени во неговото расположение. Значи, никогаш ще нема да ми ги миеш нозете. С други зборови, не дозволувам, нема шанси да ми ги измиеш нозете. Исус му одговори, ако не те измијам, внимавајте на овие зборови, ако не те измијам, нема да имаш што? Нема да имаш дел или удел со мене. Да ги запаметиме овие зборови. Ние обично образот на понизност го разбираме како Иако ово не било обред, <laughs> било практична ситуација. Ние нема потреба практично да ни се мијат нозете, ние носиме чорапи, чевли. Значи, не ни се валкаат нас од дома до црква нозете, за да мора некој да ни ги мије тука. Ние тоа го практикуваме како обрат. Мегуто тој обрат е многу битен. Тоа представува подготовка за светата вечера. Тоа е подготовка за чашата на спасението. Тоа е подготовка за лебот и виното. Бидеќи со лебот и виното имаме удел со Христа. Удел во Неговото тело и Неговата крв. Зошто Христос вели, ако не те измијам, нема да имаш дел со мене? Петр па ќе рече, Господи, тогаш не само нозите, туку и раците и главата. <laughs> Ако е така. Исус ќе одговори и на тоа, неизмејано треба само нозите да му се измијат, зашто целиот е чист. И вие сте чисти, но не сите. И се разбира, тоа веќе се однесуваше на Јуда. Да го прочитаме само текстот до 14-тиот. Може да речеме до 17-тиот стих целосно. Бидеќи тој знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече не сите сте чисти. А кога им ги изми нозете, ја облече облеката и седна пак на трапезата, па им рече, знаете ли што ви направив? Значи, таа вечера кој, кој ми нозе? кој единствено миел нозе? Христос, само Христос миел нечи и нозе. Никој друг не миел нозе. Ние обрадот го нарекуваме обрадот и обрад на понизност и некако спонтано мислиме дека ние се понижуваме самите на тој начин што ги миеме нозете на нашите браки, односно сестри. Мегутоа, суштината на образот не е што ние ќе направиме, ние да измиеме нозе на некој друг, туку суштината на обрадот е за да имаме удел во Христа, нам треба да не бијат измиени нозите. Исус вели, ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. Само Христос миел нозе таа вечер. Тој ги измил нозите на сите ученици. Нито еден ученик не се наведнал да мие нозе. И на кој начин била отстранета гордоста, била отстранета себичноста, желбата за првенство, за самовозвишување од нивните срца. Не на тој начин што учениците се наведнале и миеле нозе, или да им заповедал тие да мијат нозе, туку на само на еден начин, што самиот Господ се понизил да ги измие нивните нозе. Ајде почнеме да го гледаме овој обрат со поинакви очи. Значи, суштината на обрадот не е јас да ги измиjem нозете на некој друг верник, за да бидам понизен и за да имам удел со Христа. Туку што е суштината на обрадот? Суштината на обрадот е Господ да ги измие моите носе. Бидеќи ако тоа не се случи, јас немам да имам дел со Него. Сега, дали е Христос тука со нас? Дали ќе биде Христос тука следната сабота со нас? Дали Христос ќе ни ги мие нозете? Дали Христос до сега ги измил нашите нозе, било која сабота, на било која света вечер? Ако е точно ова што го кажал, што му го кажал на Петра, а точно е, <laughs> бидеќи Господ зборува, ако не те измием, нема да имаш дел со мене. Тоа се поставува прашањето, како ќе имаме ние дел со Христа? Според овие зборови треба Христос да ги измие нашите нозе. Така е. Ако Христос не ги измие нашите нозе, како ќе имаме дел со него? Ако Петар не можел да има дел со Христа, без Христос да ги измие неговите нозе, како ние ќе имаме дел со Христа? Ке биде ли Христос присутен следната сабота да ги мие нашите нозе? Бил ли некогаш во минатото Христос присутен во оваа црква да ги мие нешто носи? Ако речеме не бил, тогаш како, како имаме ние дел со Него? Според Неговите зборови ние не можеме да имаме дел со Него, ако Тој не ги измие нешто носи. Да размислуваме малку за ова. Да продолжиме. Значи, прашува, знаете ли што ви направив? Вие му нарекувате учител и Господ и право велите, бидејќи сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив и јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. И сега се поставува второто прашање. Зошто Господ рекол, ако јас ви ги измив нозете, вие сте должни да си ги миете нозете еден на друг? Зошто? Зошто сме ние должни да ги миеме нозете еден на друг? Значи, на кој начин Христос ке ги измие моите нозе? Следната сабота. Христос нема да биде лично присутен, така? Како што никогаш не бил во оваа црква, во овој и минатиот век, <laughs> и еден куп пред тоа. Значи тоа дека ние никогаш не можеме да имаме дел со Христа. Значи, ние не можеме директно, непосредно од Него да го примиме они благослов што Петар го примил, а без кој не можел да има удел со Христа. Не можел да има заедница со Христа. Затоа сме ние должни да ги миеме ножите еден на друг. Бидеќи Христос нема лично да биде присутен. Значи, ние зависиме од некои светци, кои што се јавуваат како посредници помеѓу Христа и нас. Но кои се тие? Тоа се нашите браки и сестри. Оне што ќе ги измие вашите нозе следната сабота, за вас ќе биде Христос. Бидеќи Христос не може да биде на земјата и нема да биде на земјата во секоја црква и на секоја место. Да ги мие нашите нозе. Колко сме ние подготвени едни други да се гледаме како светци. Значи, јас себе се да се гледам како грешник, а вас да ве гледам како светци. Дали сме подготвени така да ги гледаме нашите ближни, нашите браки и сестри конкретно? Или обратното, јас сум светец, а вие сте дали селјаци, дали нечисти, дали лицемери, дали лоши, значи, све лошо за вас. Човечката природа знаеме како ги гледа другите. Со очите на Јуда, но не само Јуда, и другите ученици. Себе си се сметале за најголем. Дали се подготвени другите да ги гледаме како светци? Библијата така ги нарекува верниците. Дори верниците во Коринт, која што била многу проблематична црква, апостол Павле ги нарекува светии во Исуса Христа. На светиите што се во Коринт им го упатува тоа послание. Иеко во истото тоа послание ќе ги покара за еден тежок греф кој што толерирале во нивната средина. На кој начин можам да имам удел со Христа? На кој начин ќе можам да се подготвам за светата причест? На кој начин ќе можам да да ја земам следната сабота чашата на спасението? Ако Христос ги измие моите нозе, а како ќе ги измие ако не биде лично присутен тука? Дали сум спремен, дали сега разбираме зошто нашиот брат или сестра треба да ги гледаме како свети, како Христос. Значи, себе си да се гледаме како грешниците, оние што им е потребно мијење, перење, покаяние. Но другиот, братот или сестрата ги гледам како Христос. Тие се свети Тие се светците од кои што имам потреба. Затоа што никој од нас нема да има благослов и фајде, ако дојде во црква и биде осамен на ова место, без никој друг. Можеме ли ние да дојдеме во црква, да бидеме сами и сами да имаме богослужение, без никој друг? Можеме ли ние да примеме благослов во оваа црква, ако дојдеме сами и нема никој друг? освен нас. Не можеме. Благословот го примаме тогаш, кога ги слушаме, ги гледаме и кога ја примаме службата што ја вршат другите браки и сестри. Тоа е суштината. Затоа Господ востановил ден за одмор, ден за духовни дела, ден во кој што сите верните се свештеници платените свещеници се свещеници секој ден. Левитите работеле секој ден. И во сабота, и секој ден. Меѓутоа, новозаветното свещенство подразбира сите верници да бидат свещеници. Сите верници учествуваат на богослужение во Господовиот ден. Сите верници се собираат заедно за да послужат едни на други во Господово име. И да, иеко сите верници нема да делат лепи вино, иеко сите верници нема да крштаваат или да миропомазуваат, но сите верници се повикани со Господова заповед да ги измијат нозете едни на други следната сабота. Значи, секој верник кој што ќе, се наведне да мие нечи и нозе, ќе врши свештеничка служба. Ова, ова вистина адвентистите, иако се единствените кои што го практикуваат тој обред, и ја исполнуваат на тој начин таа господова заповед, сепак ја немаат разбрано доволно оваа вистина, доволно длабоко. И затоа многу редко обредот на понизност е обред кој што поминува во свечена тишина, во атмосфера на молитва, Множина од нас се однесуваме на, на тој обрат како да сме на пазар. Зашто? Не разбираме суштината. Не разбираме дека е тоа свештена служба. Не разбираме дека е тоа свештено действување, ајде така да се изрази. Не разбираме дека дека таму е присутен Христос, кој што треба да ги мие нозете на своите ученици. Но треба да е единствено да е присутен само во личноста на некој брат или сестра кој што ќе ги измие вашите нозе, бидеќи лично физички нема да биде присутен. Ја би сакал Господ да ги поведе нашите мисли оваа седмица во овој правец на духовна подготовка да го искористиме постот и молитвата за да се подготвиме за самата наредна сабота, за светата вечера, за лебот и виното. Мегутоа, да размислуваме зошто треба да да бидеме на обрадот на понизност. Да размислуваме зошто е битно да бидат измиени нашите нозе Има некои верници кои што радо би измиле нозе, но не би сакале не би сакале да самите да да им бијат измиени нозете. Во тој случај нема, нема да имаат удел со Христа. Да разбереме дека е тоа свештено, свечено и богоугодно дело. Нека Господ не благослови така да се подготвиме и така, јас ќе ги повторам некои од овие мисли следната сабота, пред самата, значи самиот чин на мијење нозе, бидејќи за да се подготвиме достојно и да го примиме Господовиот благослов од неговата чаша, од неговата трпеза, следната сабота, ќе треба Господ да ги измие нашите нозе во долната просторија. А тоа ќе се случи само ако ја разбереме оваа вистина. Ако прво самите во пост и молитва со покаяние и понизност се подготвивме за тој чин и ако во нашиот брат или сестра го гледаме Христос, гледаме светец или светица, кој што, која што ќе ги измие нашите нозе. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.